Išeimo knyga 35 skyrius Moze, sušaukęs visus izraelitus, paskelbė, ką viešpats įsakė. Šešias dienas dirbsite, o septintoji diena yra šventa, šabo polsis viešpačiui. Kas tą dieną dirbs, bus baudžiamas mirtimi. Nekurkite ugnies šabo dieną savo būstuose. Ir Moze kalbėjo visam Izraelio vaikų susirinkimui. Štai, ką įsakė viešpats. Kiekvienas atneškite viešpačiui auką. Laisva valia atneškite ją viešpačiui. Auksą, sidabrą, varį, mėlynus, raudonus, ir violetinius siūlus, ploną drobę, oškų vilnas, raudonai dažytus avinų kailius, opšrų kailius, akacijos medį, aliejų lempoms, kvepalus patepimo aliejui ir kvepiantiems smilkalams, onikso akmenelius ir brangius akmenis efodui bei krūtinės skideliui kas tarp jūsų sumanus, te ateina ir te dirba, ką viešpats įsakė. Palapinę ir jos uždangalus, grandis, lentas ir kartis, stulpus ir pakojus, skrynę, jos kartis bei dangti ir uždangą, stalą su kartimis bei reikmenimis ir padėtinę duoną, žvakidę lempoms jos reikmenis ir aliejų deginimai, smilkimo aukurą ir kartis, patepimo aliejų ir kvapius smilkalus, užuolaida palapinės įėjimai, deginamųjų aukų aukurą, jo varinės groteles su kartimis ir reikmenimis, praustuvę ir jos stovą, kiemo užkabas su stulpais ir pakojais, užkaba kiemo įėjimai, palapines ir kiemo kuolelius su virvelėmis, apdarus naudojamus tarnaujant šventykloje, vyriausiojo kunigo Araono ir jo sūnų drabužius kunigų tarnystei atlikti. Tada visi izraelitai išsiskirstė Ir atėjo kiekvienas, kurio širdis buvo sujaudinta, ir kiekvienas, kuri dvasia įkvepia atnešti viešpačiui auką, susitikimo palapiniai statyti, ko reikia jos tarnavimui ir šventiems rūbams. Vyrai ir moteris, kurių širdise buvo noras, davė saktis, auskarus, žiedus, apyrankės, įvairius auksinius daiktus. Visi aukojusieji atnešė auksą kaip auką viešpačiui. Kas tik turėjo mėlynų, raudonų ir violetinių siūlų, plonos drobės, oškų vilnų, raudonai dažytų avinų kailių, opšrų kailių, sidabro ir vario ir akacijos medžio, tinkamo įvairiems daiktams, atnešė ir paukojo viešpačiui sumanios moteris davė, ką buvo suverpusios – mėlynų, raudonų, violetinių ir plonų lininių siūlų. Moteris, kurių širdis buvo sujaudintos, sumaniai suverpė oškų vilnas. Kunigaikščiai atnešė onikso akmenėlių ir brangiųjų akmenų efodui ir krūtinės skideliui kvepalų ir aliejaus, lempoms, patepimo aliejui ir kvapniems smilkalams. Vyrai ir moteris, kurių širdise buvo noras, aukojo, kad būtų atlikti darbai, kuriuos viešpats jiems įsakė per mozę. Visi izraelitai aukojo viešpačiui laisva valia. Tada Moze vėl kalbėjo – Viešpats pašaukė vardu Hūro sūnaus, Ūrio sūnų Becelelį iš Judo giminės. Pripildė jį Dievo dvasios, išminties, sumanumo, pažinimo ir amato išmanimo padaryti įvairių meniškų dalykų iš aukso, sidabro ir vario. Taip pat iškalti akmenį ir drošti medį visus menininko darbus padaryti. Ir jis įdėjo sugebėjimą mokyti į jo ir Ahisamacho sūnaus Oholiabo iš Dano giminės širdis. Juos apdovanojo išmintimi atlikti raižytojo, įgudusio audėjo ir siuvinėtojo iš milinų, raudonų, violetinių ir plonų lininių siūlų darbus, kad jie meniškai padarytų kiekvieną darbą